Foaie verde m-a tostat, mai dorule dor, Mai aseară venserat mai dorule dor, Am plecat să cânt prin sat, mai dor și dor, Să văd neica e culcat, măi, Să văd neica dor și dor Sau pe mine m-a uitat, măi La neica era lumină, măi, dorule, dor Inima mea de dor plină, măi, dorule, dor Și-am început a cânta, măi, dor și dor să mă audă neicuța măi. neicuța și că să mai dor și dor, Că de noră ea mă vrea, măi. Câinii toți lătrau de zor, mai dorule, dor. Lumea ascultă în pridvor, dorule dor. Dar Neca n-a vrut să iasă dor și dor, inima să potolească Inima să-mi potolească dor și dor, dorul să mi-l domolească. Spune-ne-i măi, dorule, dor, Dacă ai pe alta în lume, măi, dorule, dor, Spune-mi ca să știu și eu, măi, dor și dor, Să nu mai port dorul tău, măi. Să nu-ți mai cânt pe înserat, mai dor și dor, să trezesc lumea din sat, măi.